มาสวัสดีตอนเย็นครั้งหนึ่งอาจารย์วาซาคุยกันทุกวันนะฟังกันทุกวันปฏิบัติกันทุกวัน每天都在听，每天都在开示，每天都在用功。จิตใจมีพัฒนาการใช่ไหม我们的心都不停在诶增诶在进步。 เราดูพัฒนาการของเราจากตรงไหนนะ我是我们的听的不停在改变，我们的心现在在哪个地方，进步了多少？เรารู้สึกตัวในเยอะขึ้นใช่ไหมในแต่ละวันนะ我们在哎每一天我们的节奏都不停在增长，是不是这样？อาจจะไม่รู้ตลอดเวลาหรอกแต่ เปอร์เซ็นที่มันรู้ตัวมันเพิ่มขึ้น或者不是哎哎说每时每刻都知道，但是他嗯哎那个觉知力有增长增强了。หรือบางทีเราก็เห็นความหลงบ่อยขึ้นนะเห็นหลงไปคิดเห็นว่ามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในจิตใจได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้น或者我们诶 就是烫到我们的心常常诶，常常烫到我们的心在打妄想啊，或者烫到我们的情绪呀、啊，嗯，能够常常看到。เห็นว่าเห็นความคิดได้เร็วขึ้นแต่ก่อนกว่าจะเห็นมันคิดก็มานานแล้วต่อไปก็เห็นเร็วขึ้นนะไวขึ้น因为呢，诶，看到妄念，诶，现在看得比较快一点，诶，因为我们的

现在呢能够看到，哎，现在呢能够比较的比较轻松一点了。แต่ก่อนโกรธมากเนี่ยโกรธแรงแต่แล้ก็เออก็ยังมีความโกรธอยู่แต่มันไม่แรงไม่มากเท่าเดิมน่่ะ过去呢那个嗔恨心呢哎很大而且呢很重可是现在呢可能会比较轻一点了没那么就是嗔恨的心生气的心没那么长时比较短一点。 รือบางทีมันอยากนะแต่ก่อนอยากอยากจนห้ามไม่อยู่อยากจนแบบผลไม่ได้ต่อไปก็อืมมันก็ยังอยากอยู่เนาะแต่มันก็เบาลงเนะ或者我们过去呢，我们的欲望是很大啊，现在呢，可能有欲望也有，但是呢比较少一点。หรือเรื่องราวที่เคยเป็นทุกข์ใจนะคิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์คิดเมื่อไหร่ก็ร้องไห้นะต่อไปพอ คิดอีกเหมือนเดิมนะแต่มันก็ไม่ทุกข์เท่าเดิม ไม่ร้องไห้เหมือนเดิมนะ或者我们过去呢，哎，那个心呢，想要哭啊，哎，想要想哎很苦啊，可是呢，现在呢，哎，想还是会有，可是要哭的心也会有，但是呢，比过去呢比较比较轻啦，比较少啦。หรือบางทีความกลัวนะ ความกังวลใจในสิ่งที่ยังไม่เจอนะ บางทีเราพอคิดแล้วกังวลใจ คิดแล้วกลัวเป็นจริงเป็นจังต่อไปก็เออมันก็กลัวน้อยลงนะกังวลน้อยลง或者我们有时候呢，哎，就是那个妄念升起来就害，哎，就是有一些妄想呢，想到害怕的哦，有时候很害怕，但是呢，现在呢也会有，只是呢那种害怕的程度比过去轻了。 รู้สึกไหมที่พูดแตหลายอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงไหมในตัวเรา刚才说了那么多个，น说了那么多多种，哎，我们是不是我们有在我们的心中有这样发生过？嗯，啊，ถ้า有ก็แต่ว่าก้าวหน้าขึ้นนะอ่าถ้า如果有的话就证明我们有哎有进步了อืมนั่นแหละนะคือเราปฏิบัติมาถูกทางแล้วนะ就证明我们修行的方法对了。 สามารถจุดเชล่ะอ่า ต่อไปถ้าสติมันมากขึ้นมันก็จะเห็นสติกำลังพอ แต่ก่อนมันโกรธ ความโกรธลดลง แต่ถ้าสติมันทันปุ๊บนะบางทีตัดปั๊บนะเห็นความโกรธดับลงต่อหน้าต่อตา那如果我们的觉性越来越强的话，我们的嗔恨心升起来的时候，我们就能够马上看透它，就在当下就能够 就就能够哎自己能够惊艳到了，看到它它就灭掉了。หรือบางทีมันหลงเนาะหลงไปคิดอะไรก็ไม่รู้ พอสติเกิดปุ๊บอ่าตัดความคิดปั๊บทันที或者有时候我们迷了迷失了不知道在想些什么事可是呢当觉性一诶一起来的时候一看到了马上它就灭掉了เนี่ยพวกนี้คือเราปฏิบัตินะเราก็จะเห็น นี่คือความจริงนะ หลอกกันไม่ได้ ใครรู้ก็เรารู้这个呢就是我们用功修行以后呢能够看到的哎谁能够看到呢这是真理这是实相谁能够做哎哎谁能够呢哎你有了觉性谁能够做到自己能够去看哎自己能够真正的看到的เนี่ยพอเรารู้เองนะ ไม่ต้องถามอาตมาก็ได้ว่า ำถูกหรือทำผิด当自己当自己看到的时候，看到的实相的时候，你不用来问我对还是错。เพราะเรารู้เองใช่ไหมเรารู้เองนะ因为自己能够真正的能够看到，真正的能够做到。แต่ถ้ากลับไปที่บ้านนะ เราไม่ค่อยได้ปฏิบัติ เราทั้งในรูปแบบก็ดีหรือว่าในชีวิตประจำวันก็ดี ก็ไม่ค่อยรู้ตัวนะของพวกนี้นะมันก็จะ ค่อยๆจางไป那如果当我们回到家以后呢，哎，我们觉知力不强的话，那它慢慢就会后退了。มันก็จะกลับไปไปโกรธเหมือนเดิมกลับไปทุกข์เหมือนเดิมเ就会哎，跟过和和过去一ว呢，又跑哎疯散乱呢，又่想一些苦的事情了。แต่ที่จริงนะถ้าเรากลับมาทำเมื่อไหร่นะ มันก็สติก็พร้อมจะกลับมา

有多迷都好，当我们一想起他的时候，他就他还是像过去一样的爱我们。สติไม่เคยทิ้งเรามีแต่เราทิ้งสติ觉性呢，从来没有放弃过我们，只有我们去放，只有我们放弃觉性。นะถ้าเราไม่ทิ้งสตินะสติไม่ทิ้งเรา่ะผู้ที่มีสตินะก็จะคุ้มครองกายใจนะ 那如果我们不放弃觉性，觉性它也没有放弃我们，那么我们的身心它肯定就会很稳定。เนีนัก็ต้องเอาไปฝึกกันต่อนะอืมอ่า那么我们就要不停的努力来继续来训练嗯แล้วก็วันนี้นะนะเราปิดวาจานะเราก็ได้เห็นความคิดเห็นอารมณ์เกิดขึ้นนะในใจเยอะขึ้นเนาะอืมอ่าเร我们今天呢指引呢诶 能够看到我们内在内在里面所升起的许许多多的状况和情绪。หลายคนก็เห็นว่ามันไม่พูดข้างนอกก็จริงนะแต่ข้างในมันพูดไม่ยอมหยุดอ่า有好几个人都看到哎外表面上不说话可是内在里面说个不停อันนี้แหละคือธรรมชาตินะธรรมชาติของจิตนะมันหาเรื่องคิดหาเรื่องฟุ้งไปเรื่อยของมัน 这个呢，就是我们的心的自然阳气法，因为它不停的去找事情来想，它非常的散乱，到处去想，到处去找事来想。阿弥陀佛，大圣，这个心呢，它像一个灵，啊，它没有灵，啊，又叽叽叽叽的。啊，佛陀呢说，把我们的心比喻成，比喻做猴子，它从来。 停不下来，动来动去的，从来停不停不下来。แต่คำว่าจิตในที่นี้มันหมายถึงเรียกว่าอาการของจิตเนาะมันเป็นเพียงแค่อาการที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวนะ那其实呢，它哎，所有的一切都是心所出，所有的情绪都是心里面所出现的一个情绪而已，它是一次一次，有时候这样，有时那样。 只是新的一个情绪而已。แต่มันไม่ใช่จิตเดิมแท้นะจิตเดิมแท้ที่จริงแล้วมันปกติมันไม่เป็นอะไรนะ因为这些诶这些呢它不是真正的心真正的心它是平常心它是一个正常的心它没有什么มันเป็นอาการนะที่มันเกิดขึ้นชั่วขณะเท่านั้นนะ它只是在当下升起的一个情绪而已 สิ่งที่เราทำก็คือเพียงแค่รู้นะรู้ว่าเมื่อกี้มันคิดนะมีจิตนะอีกดวงหนึ่งที่เข้าไปรู้ว่าเมื่อกี้มันคิดนะอ่า我们唯一能做的呢，我们就是只能够知道，知道刚才心在想，一个在知道的，就是一个个一个在知道的那个觉性，知道我们的心在想而已。啊，หรือเมื่อกี้มันสุขเมื่อกี้มันทุกข์นะ รือว่าเราก็มีจิตที่รู้ว่าอ๋อ มันมีอาการสุขอาการทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจนะ或者我们的心有苦有乐哎就心知道我们的心有苦有乐而已嗯没ม่ต้องทำอะไรนะแค่รู้เฉยๆนะมันจะเป็นคนละส่วน你不用去做什么你只是知道只是仅仅知道而已那么你就能够看到它是两回事它是分开的 แค่รู้เฉยๆนะมันก็จะไม่ทุกข์แล้วเพราะว่าอะไร เพราะเราไม่ไปยึดเราไม่ไปแบก仅仅知道呢苦就没有了，因为你没有去执着它，也没有去量到它。แต่ถ้าเราไม่รู้เฉยๆเนี่ยโอ้มันก็จะเกิดเรื่องเกิดราวเยอะแยะมากมาย那如果我们不是仅仅知道的话，那么就会有我生出来了。เหมือนมีตัวอย่างหนึ่งนะมี มีพระอยู่สี่รูปนะอยู่ในวัดเดียวกันอ่า尊者举了个例子，就像一个庙里有哎有了四位法师，他们在一起，四个和尚。ไม่ใช่วัดนี้นะ不是这个寺院哦，就是举了个例子而已，说一个寺院里面住了四个和尚。มีพระสี่รูปนะพอเข้าพรรษา พูดกันทั้งภาษาจะปิดวาจา อืม因为在诶在安息的时候，他们就花了样说，他们在这过诶这安息呢，他们就不说话，他们指引。嗯，วันแรกวันที่สอง ก็เงียบสงบดีไม่มีใครพูด第一天第二天他们都很安静，没有谁说话。嗯，พอวันที่สามปรากฏว่า มันมีเสียงดังเกิดขึ้นอยู่ข้างๆอาคารที่เขาพักกัน哎，第三天呢，就在他们的附近，他们那个诶疗房的附近就有很大的声音响起来，很大声。คล้ายๆกับคล้ายๆกับกิ่งไม้มันมันหักมันตกลงมาอะไรประมาณนั้นอ่า有点像那个诶树上面那个那个枝干断了以后给掉下来。嗯，พระรูปหนึ่งก็เลย ก็เลยเผลอพูดว่ากิ่งไม้ตกไม่รู้ทับอะไรเสียหายหรือเปล่านะ有一位和尚就是说，哎呀，那个树枝哎断了掉下来，不知道有没有哎就是哎摔到什么东西，有没有被被它摔坏掉了？พระอีกรูปหนึ่งนะรูปที่สองก็เลย ก็เลยเตือนเพื่อนบอกว่า เธอพูดทำไมเราว่าจะไม่พูดกันไม่ใช่หรอ 第二个和尚就说：“你干嘛说话呢？我们不是子女吗？”嗯，พระรูปที่สามก็เลยว่าเพื่อโทรสองคนนี่แย่มากเลย พูดกันทำไม第三个和尚就说：“哎呀，你们真的够窝囊的，说这为什么要说呢？说干什么？”พระรูปที่สี่ก็ว่าหัวเราะก่อนนะอ่าพวกคุณเนี่ย สติอ่อนกับผมผมเก่งที่สุดผมไม่พูดเลย第四个呢就很高兴就笑了啊你们大家呢就是觉性很哎没有觉性就是说觉性很软弱哎只有我一个人觉性最强我没有说你们都说了มีสติกันทุกคนไหมเออ是不是大家他们是不是每个人都有觉性啊 แต่ใครขาดสติมากกว่ากัน อ่า是谁最诶觉性的哪一个觉性最少最缺乏觉性เราคิดยังไงกับพระสี่รูปนี้嗯我们怎么样想这个四个和尚嗯都没觉性都没觉性都没都没没啥觉性เหมือนกันแต่ไม่มีสติเหมือนกัน แต่ที่จริงมันก็มี มีความแตกต่างกันอยู่นะเราจะลองพูดให้ฟังซึ่งไม่有觉性是没有觉性但是他们有不同之处อย่างคนแรกเนาะเขาพูดนะเขาพูดก็เหมือนคล้ายๆก็ด้วยความสงสัยเนาะไม่ได้ก็สงสัยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะอืม像第一个和尚呢他就有疑心他有怀疑 好原来这个树枝掉下来，不知道有没有什么东西被它给刚好碰坏，给它打坏的，那就有个仪器的翻译。แต่คนที่สองเนี่ย ก็อาจจะพูดด้วยความหวังดีนะ เตือนเพื่อนอยากจะเตือนว่า เนี่ยกติกาเราเป็นแบบนี้นะเออต้องรักษากติกาอาจจะเรียกว่าติดดีนะต้องรักษากติกาไว้ 第二个法师呢，他出了出了好意，出了好心，就想提醒他，提醒他说我们是洗的样，我们欢的样不说话要质疑的，是好意去提醒他。แต่รูปที่สามน่ะพูดด้วยความโกรธใช่ไหมโกรธว่าสองคนนี้เขาพูดกันนะไม่ดีเลยนะพูดด้วยความโกรธไม่พอใจ 但是第三位法师呢，他是因为生气了，他的嗔恨心起来，他们因为他们两个人说话了。嗯，แต่รูปที่สี่เนี่ย พูดด้วยอะไรพูดด้วยว่ากูเก่งอ่าเราดีกว่าสามคนนี้นะ第四个法师呢，他自以为是，自认为自己哎比他们三个强强多了，他比他们厉害多了。ใช่ไหมความรู้สึกที่พูดออกไปนะ มันแตกต่างกันนะอืมทาง说出来的都有ั同就是从他们内在内心里面发出来的都不同เนี่ยมันกิเลสนะบางทีมันก็หลอกเราได้หลายรูปแบบนะให้เผลอพูดออกมาความาัทเเราเามหหอสิ气呢它来骗我们它就是千变万化的来骗我们就是我们哎来这样明的然后说出来了 ไม่ใช่ว่าชีวิตนี้เราจะไม่พูดนะแต่นี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า พอมันมีกติกาบางอย่างนะมันก็เกิด อะไรแบบนี้มันก็ทำให้เราเห็นตัวเองเนาะ这个呢并不是并不是说我们不要说只是说哎有发过了这样的样他们有许过这样的诺言嗯所以要这样去做บางทีก็มีไหมเรื่องที่ทำให้เราสงสัยเนาะก็ทำให้เราพูด ทำให้เราถาม คือทำให้เราคิดนะ有时候呢也有呢，因为怀疑呢会使我们要去发问啊，我们会在想啊，我们会有问题呀。เนี่ยเนี่ยความสงสัยนะก็ชวนให้เราหลงถ้าเรารู้ว่าสงสัยก็มีสติอะไรตกก็ ก็ไม่ต้องพูดก็ได้นะถ้าอยากจะรู้ก็ไปเดินดูสิมันก็เห็นไม่ต้องก็ไม่ผิดกติกาที่ตั้งไว้นะแต่ก็ได้คำาตอบ因为怀疑呢，它会使我们迷 使我ว迷。ง果我们呢，诶，明白，ก็สงสัยทางให้เรา เราหลงทางหลังมันไป ก็อย่างที่รูปแรกนะมีกิ่งไม้ตก ก็เลยเกิดความสงสัย ถ้าอยากจะได้คำตอบ ก็ไม่ต้องพูดก็ได้ ก็แค่เดินออกไปดู ก็รู้ว่าคำตอบคืออะไรนมีไ่因为้怀疑使我们迷，所以说出来。那如果你不用说，我们想知道的话，我起来了，走出去看看。 ก็อย่างที่ว่านะถ้าบางครั้งความสงสัย ในเรื่องการปฏิบัติถ้ามีโอกาส ก็ถามผู้รู้ก็ได้นะถ้า如果有时候呢我们有怀疑我们在修行路上遇到的问题有怀疑的话我们就可以问老师แต่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ ก็เอาไว้ก่อนสร้างสติไปนะ มันก็จะได้คำตอบเอง 那如果没有老师的话，我们就想把这个疑放在一边，继续用功，然后它答案自然会出现，会告诉你。หรือบางอย่างความสงสัยนะมันก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่อยากให้เราไปรู้เฉยๆ啊，或者有时候呢，怀疑呢，ม没有什么，他只是骗我们是想去知道而已。ไม่รู้ที่เมืองจีนเขาเขาถามใครนะแต่ประเทศอื่นๆนะเขาถามเอากู 知道我们中国去问哪里，但是在其他国家呢，他就上网去问，就是在在百度一样的。嗯，มันก็รู้แต่บางอย่างมันรู้แล้วก็ไม่ได้ช่วยให้เราดับทุกข์นะอืม是可以找到，可以有些有有一些可以帮到我们找到答案，可是他没办法帮助我们疗苦。มีหลายๆครั้งนะ มีญาติโยมนะมักมาคุยตอนนั้นหลวงพ่อนะก็มาคุยมาถามนั่นนี่กับหลวงพ่ออยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะมากเลยอ่า长老在的时候有很多人来问长老问这个问那个很多问题很多事情ก็นั่งคุยนั่งถามหลวงพ่อเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะ他坐在那里跟长老说话聊 哎，问这个问那个，一个钟头、两个钟头。หลวงพ่อก็ตอบหลวงพ่อก็อธิบายหรือบางทีก็ชวนให้เขากลับมารู้สึกตัวอยู่อ่าแล้วเรา有时候就会给他们答案或者跟他们哎说上次呢大多数会哎引导他们回来觉知แต่เขาก็ยังมีคำถามไม่หยุดไม่หย่อนนะ但是他们都还是不肯去不肯接受还是有很多问题 หลวงพ่อก็เลยพูดว่าที่จริงในโลกนี้เนาะมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจน่ารู้เยอะมากเลย แต่ตอนเนี้ยหลวงพ่อสนใจแต่เรื่องความไม่ทุกข์长老就会说，你为什么不肯接受那个问题？长老就会说，告诉他们，其实在这个世间上面呢，有很多很多很多好看的东西，也有很多很多我们想要知道的事情。可是龙波我呢， 我对光心的一件事情就是了苦灭苦。บางทีเนาะถ้ามันสงสัยอะไรมากเนาะกลับมาถามดูความสงสัย คือคำสิ่งที่เรารู้เนี่ย มันช่วยให้เราดับทุกข์ได้ไหมนะ有时候呢，我们有有疑问、有怀疑升起的时候，我们来，我们自己可以哎观看一下、体会一下。我问了那么多问题了，哎，得了那么多答案， 得了那么多的答案了，能否帮我把这个苦给了了灭了？ในหลายๆความสงสัยนะที่จริงแค่กลับมารู้สึกตัวละมันก็พอละมันก็จบละนะ其实当我们有怀疑升起的时候，只要我们回到当下来觉知就足够了。อันนี้แหละคือความสงสัยนะบางทีมันก็มีนะเราก็รู้นะถ้ารู้มันก็จะจบนะ 怀疑呢，有时候是会有的。当我们回来觉知，当我们知道的时候，有了觉知了，它自然就灭了。บางอย่างอาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดก็จริงแหละนะนะแต่มันก็ถ้าเราปฏิบัติเรื่อยๆนะเรื่องกายเรื่องใจเรื่องทุกเรื่องความไม่ทุกข์เนี่ยต้องเข้าใจแน่นอนนะถ้าเราปฏิบัติ其实呢，我们不是都全部都能够了解，全部都能够明白，但是我们回来 觉知自己，知道自己，那观音身、观音心能够普灭，哎、呃，了普灭苦的事情，自然而然的你就会知道了。啊，่าคราวนี้กลับมาหาพระรูปที่สองกันอืม这个时候我们回来找回这个哎第二个法师。สุภาพรูปที่สองนะท่านเผลอไปพูดเพราะว่าอะไรเพราะว่า อยากจะรักษากติกานะอยากจะเตือนเพื่อน第二个法师他为什么他说呢？因为他提醒提醒朋友，提醒诶第一个法师提醒他的朋友，因为我们有花了样，我们有喜的洛阳在这里要保护，我们说要护持这个我们所喜下的这个洛阳。แต่ที่จริงก็อาจจะเป็นความหลงที่ปี ติดดีนะไปยึดดีของตัวเอง其实呢就是因为去自己去执着善执着于好บางทีคนในโลกนี้นะบางทีก็ก็ทะเลาะกันก็มีปัญหากัน เพราะว่าเรายึดว่าเราดีเราถูก在世界上呢有很多人会吵架或者打架就是因为自己执着自己 哎，做善做好的，以以为自己做的是对的。เคยทุกข์เพราะความดีของเราไหม啊，我们有没有哎曾经因为哎因为自己想到自己做的是善是好，做的对做对的而苦？เคยทุกข์เพราะว่าเราคิดว่าเราถูกไหม啊，有没有因为想到自己对的而苦？เคยเห็นคนทะเลาะกันเพราะว่าแต่ละฝ่ายก็คิดว่าตัวเองถูกไหม 有没有看有没有看过人吵架，每每一个人都认为自己是对的，有没有看过？หลายปีก่อนนะเมืองไทยก็ทะเลาะกันน่ะเป็นเสื้อเหลืองเป็นเสื้อแดงเพราะว่าคิดว่าเราถูกคนอื่นผิดอีกฝ่ายนึงก็ว่าเราถูกอีกฝ่ายนึงผิดนะอ่า几年来呢那个泰国人也一样打架有穿红色的衣服 还有黄色的衣服，黄色人认为他是对的，好哎，那个红色人认为他们是对的，对方是错的，都是这样。 <laughs> 然后没翻看，没没过来读，然后就ทะเลาะกัน。 ตัวเรานะระดับบุคคลก็ได้นะถ้าเรายึดมั่นในความถูกความผิดมากเกินไปบางทีก็มีปัญหากันหรือว่าเกิดความทุกข์นะในใจนะ我们呢，如果去执着上执着也好，执着自己是对的话，那么就会有问题了。嗯。แต่ที่จริงไม่ใช่บอกว่าเราไม่ควรทำสิ่งที่ดีหรือทำสิ่งที่ถูกไม่ใช่นะ那不是说我们 不是做好，也不是去做上的，不是这样哦。แต่บางทีนะที่มันเป็นปัญหาว่าเรียกว่าท่าทีนะท่าทีในการเตือนกันท่าทีในการสอนกันมันทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจ หรือทำให้เราทุกข์ใจนะอืม因为我们有时候呢我们会想要去教别人สอนกับท่าทีในการสอนท่าทีในการบอกนะบางทีมันทำให้เกิดปัญหา 我有时候呢，想要去告诉别人，也想要去，学想要去教别人，所以呢，就会，哎，发生问题了，问题就会出现了。เห็นไหมเหมือนเหมือนเราเหมือนเราอยากจะสอนลูกเนาะเวลาลูกทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ดีเราก็ถ้าเราสอนดีๆ นะบางทีลูกก็อาจจะฟัง แต่บางทีเราก็คิดว่าเราสอนแต่จริงเราอาจจะด่าลูกก็เลยไม่อยากฟังก็จะมีปัญหากันนะ 就像我们呢要教我们的孩子一样的，哎，认为我们的孩子做错了，我们想要教他。那如果你真的是教他好好的跟他说的话，或者孩子会听的。但是其实呢，你不是教他，你是在骂他，所以孩子就不听了。嗯，แต่ที่จริงการการที่รู้ทันเนาะเวลา เราอาจจะรักษากติกาเราอาจจะทำสิ่งที่ถูกสิ่งที่ดีนะแต่บางทีถ้าเรายึดมั่นมันก็เป็นทุกข์นะถ้าเรามีสติ ทำพูดเสร็จทำเสร็จ เขาไม่ทำตามเขาไม่เชื่อฟังก็เป็นเรื่องของเขาละเราก็ไม่ทุกข์นะเราได้ทำหน้าที่แล้วนะ有时候我们想呢，我们要好好去，好好去教导。但是呢，如果我们太过于执着的话，没有觉性的话，那么就会发出像问题。那如果我们去好好的教导的话，哎，或者会有好好好的改，哎，改善的方面。 หลวงพ่อเขียนก็เลยสอนนะ ที่บอกบางทีก็อย่าเอาถูกเอาผิดเอาดีเอาไม่ดี เอาเหตุเอาผลนะ那天长老教导我们说，不要去诶找这个对与错、好与坏，也不要去生行根问底เอาเหตุเอาผลเนาะเอาถูกเอาผิดนะ嗯，不要去行根问题，不要去问因因你诶因什么阴阳什么月阳，你去 找这些问题的所在。เพราะอะไรเพราะมันจะวนอยู่ในหัวเนี่ยไอคนนั้นทำไม่ดีคนนี้ทำไม่ถูกเหตุผล มาสารพัดสมควรต้องด่าสมควรต้องว่ามันจะเกิดขึ้นในหัว่ไ你要去找他的硬找他的问题所在找他的根源的话你的脑海子里面就不停会在撞哎这两个人怎么这样说这个人怎么这样说这个人 哎，怎么怎么的，就会脑海子里面就会出现了很多的妄念。สิ่งสำคัญคือเรากลับมามีสติรู้ตัวก่อน เมื่อมีสติรู้ตัว ใจเราจะเป็นปกติ เมื่อใจเป็นปกตินะมันก็จะรู้ตัวว่าควรพูดหรือไม่ควรพูด ควรทำหรือไม่ควรทำนะ最重要的是我们要回来觉知。如果我们有了觉性的话，我们就会知道，哎， 该这件事情该不该去说，该不该去问，嗯，你的决心会告诉你。อันนี้กลับมาหาพระรูปที่สามอ่ะอืมผมเพิ่งจะพยายามที่สามก็ความสื่อท่านท่าน ท่านทำยังไงจำได้ไหมอ่าที่สามว่าความสื่อท่านทำยังไงจำได้ไหมอืมไม่พอใจไม่พอใจนะว่า พระสองรูปนั้นพูดกันทำไมใช่ไหมออืมม้ด不对，哎，生气生那两个和尚，他们为什么要说话？ใช่ไหมอันนี้อันนี้ก็ยิ่งชัดเออว่าทำด้วยความโกรธทำด้วยความไม่พอใจนะเพราะว因为他哎他的他的嗔恨心来这里不满意ใช่ไหมมันก็บางทีสองคนพูดอาจจะพูดค่อยๆนะแต่พอตัวเองไม่พอใจนะก็เสียงดังกว่าคนอื่นเลยซ้ำ 时候呢，或者他们两个人在说话的时候也哎、没有，哎、就是哎、好声好气在说，很平和。但是呢，因为自己不满意的话，声音比他们两个人可能还要大声。เมื่อตอนเนี่ยบวชเนนภาคฤดูร้อนนะที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ยที่วัดป่าสุปโตอืมใจเอใจที่สุกโตนะบวชเนนภาคฤดูร้อนนะ 在夏天的时候，苏卡多哎那些小和尚的出家。ก็มีตอนหนึ่งนะก็เด็กๆเนีนคนอื่นก็ก็พูดกันแบบหลาย ๆที่หลาย ๆที่นะเสียงดังนิดหน่อยนะ因为那些孩子们呢有好多就是有好多孩子们在说话嗯มีเด็กคนหนึ่งนะก็เลยเขากำลังสนใจเรื่องนี้อยู่นะเขาก็ไม่พอใจเพื่อนที่แบบพูดเสียง พูดไม่ยอมหยุดสักทีอืม有一个孩子呢，他就不哎，他就不满意其他的哎，就是那些小沙弥在说话很大声。เด็กคนนี้ก็ลุกขึ้นยืนเลยบอกเงียบตะโกนเพื่อดังกับเพื่อนเลย那个孩子呢就站起来走过来说哎很大声的说叫他们安静下来ใครเสียงดังกว่ากันหรือเป 比较谁比较大声เนี่ยบางทีความลืมตัวนะก็ทำให้เราไม่ได้ดูตัวเองก็เลยว่าแต่คนอื่นไม่ดีว่าแต่คนอื่นผิดเราเองก็กลายเป็นคนผิดเหมือนกันนะ有时候呢，我们忘记自己没有觉性，哎，我们只一味的去说别人，指责别人错，哎，但是其实呢，自己也错了。 อ่าคราวนี้กลับมาพระรูปที่สี่我们现在来回来找第四位法师พระรูปที่สี่ท่านขยิมยิ้มย่องเนาะว่าตัวเองเก่งกว่าเพื่อนดีกว่าเพื่อนนะอ่า第四位法师呢都很开心的笑哎认为自己比其他的法比其他人好比其他比其他人强อันเนี้ยจะดูยากขึ้นเพราะว่ามันมันละเอียดเพราะว่า เรารู้สึกว่าเออเราเก่งเราดี เราแน่ มันเป็นมานะ我们自以为是，认为自己比别人强，认为比别人好，因为已经成为了哎，盲就是妖魔了。嗯，เนี่ยไอตัวมานะนะ มันเป็นตัวที่ละยากนะถ้าเราไม่เห็นมัน这个这个魔呢，就很难很难的放得下，因很难的去 放得下，因为呢，没如果没看到他的话，就没办法理他，บางคนปฏิบัติธรรมเนาะเราว่าเรามีสติดีบางทีต้องระวังนะ เราอย่าไป ไปว่าคนอื่นไปดูถูกคนอื่นว่า คนนี้ไม่ดีคนนี้ขาดสติคนนี้เร็วนเอะไรนะ我们哎用功修行有了觉性的时候呢，我们小心一点，我们哎不要忘记了去说别人哎。 有个决定说，哎，这个人呢，这个人好，那个人不好，这个人哎怎么怎么，我们要小心一点。แต่ลึกๆก็คือว่าเรารู้สึกว่าเราแน่กว่าเราดีกว่าเขาเนี่ยผมมไ่เ我们会认ว่าตัวเองดีืมถ้าเราไม่รู้ทันเนาะก็จะกลายเป็นความโกรธเป็นความไม่พอใจถ้าาาเรไม่那如果我们没看透的话，我们就会成为生气，我们就会不满意。嗯，แต่ถ้าเรารู้ทันนะ เรา มี สติ จริงๆ เราจะ เข้าใจ เขานะ那如果我们有个真正有个觉性的话，我们看透了，我们就能够了解他。嗯，เขา หลง เพราะอะไร他们会迷，因为什么呢？เพราะอะไร ถ้า เรา มี สติ เรา จะ ตอบ ว่า เขา หลง เพราะอะไร那如果我们有觉性的话，我们就会哎知道他迷是因为什么。因为什么而迷了？ 知道吗？เามาวมาที่มีหนูมีตัวตนมีตัวมีตนมีอะไรไม่ไม่ใช่พระนะ สมมติว่าคนอื่นเขาทำไม่ถูก คนอื่นเขาทำไม่ดีคนอื่น นั่นนี่นะเขาหลงเขาไม่ดีเนะี่ยถ้าเรามีสติจริง ๆ เราจะดูเขาแล้วก็เราจะเห็นว่าเป็นเพราะอะไร不是说刚才那个法师啊就说如果呢我们真正有觉性的话 就能够看到他那个诶说诶这个人好或者不好，那个诶什么样我就能够诶迷或者什么就能够看到他到底为什么因为而迷啊？มีจิตใจอะไรมันิกไหมมันิตก็ก็ถูกนะแต่ที่จริงก็ถ้าจะถูกจริง ๆ ก็ประมาณ เพราะว่าเขาไม่มีสติเนาะเขาก็เลยหลงเขาไม่มีสติเขาก็เลยอาจจะพูดผิดทำผิดคิดผิดใช่ไหม那那是如果我อ说的อ真正的答案真正对的话就是说อ直直的说的话就是他没有决心缺乏决心因为没有决心呢他就会哎想的哎错的好的嗯这个人这样做那个人那样做他就会ใช่ไหมเช่นสมมติ เขาด่าเรานะที่จริงเราไม่ ถ้าเรามีสติเราจะไม่โกรธเขา แต่เขาเราจะสงสารเขาเพราะเขาลืมตัว เขาก็เลยโกรธเขาโกรธเขาก็เลยมาด่าเราใช่ไหม那如果我们有觉性的话，人家来骂我们，我们就会升起怜悯之心，因为就会看到他，因为他迷了爱，因为他迷了，所以他就会来骂我们，我们就会起怜悯之心。那ถ้าเรามองแบบนี้เราจะโกรธกันเป็นไหม 果我们这样的话，我们还会不会生气嘞？สงสารเขามากกว่าใช่ไหมเออเขาหลงน่ะน่าสงสารนะคนหลงน่าสงสารผมจะไปท我们ี会看到เ迷了好可怜อืมความเมตตานะความปรารถนาดีมันก็จะมานะ这个时候呢，那慈悲心它自然而然都升起了。อันนั้นน่ะเนี่ยถ้าเรามีสตินะ เราก็จะตัดความโกรธ แล้วความเมตตาความกรุณามันก็จะเข้ามาแทนที่ในจิตของเรา那如果我们有觉性的话，我们就嗔恨心，它就可以，它就当下，它就看到以后，它就可以放下，它就可以灭了。这个时候呢，我们的慈悲心啊，我们的内在里面的德性，它自然而然就升起了。อันนี้นะที่ภาษาจีนเขาเรียกว่าต้าอ้ายนะของจริงนะ这个我们中国叫做大爱。 จิตโพธิสัตว์คือแบบนี้นะ就是菩提萨的心，哎，就是那个菩萨心，就是如此。ถ้าไม่เริ่มจากการมีสตินะ ก็จะไม่มีไม่มีความรักความปรารถนาดีกับคนอื่นๆได้หรอกนะ那如果没有觉性的话，那就没不可能会去爱爱一切众生了。ใช่เพราะบางทีถ้าเราทำดี แล้วเขาไม่เห็นดีเขาไม่ขอบคุณนะ ถ้าเราไม่มีสติบางที เราก็โกรธเขาไม่พอใจเขาไม่พอใจคนอื่นๆที่มาขัดขวางเรานะ那有时候呢，我们做了善事，做了好事，人家来哎没有说我们一句好话的话，我们的心里面就会，因为的心里面没有决心，就会期待别人来赞叹；当没有的话，我们内心里面就会很生气、不满意。ฝากพระคุณเจ้าฝากพิษุณีนะหรือฝากพวกเรานะกลับไปเมืองจีนนะเนี่ย 拜托我们在座的所有人，无论是法师也好，还是我们的比丘尼，还是我们在座的诸位学员也好，回到中国去以后呢，我们要有大爱，就要先要先要有决心，这样才能够真正慈悲心才能够真正的发出来。啊啊，拜托。